արձակելով շուրջ 140 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Արցախի պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում եւ շարունակում իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը մարտի 18-ին ընդունել է Երևանի Պետական համալսարանի մի խումբ դասախոսների եւ ուսանողների բուհի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի գլխավորությամբ։ Հանդիպանը քննարկվել են երկու հայկական պետությունների մայր բուհերի միջև համագործակցության առնչվող տարբեր հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը նշել է, որ համագործակցությունը Երևանի պետական համալսարանի հետ գտնվում է բարձր մակարդակի վրա, ընդգծելով դրա կարևորությունը Արցախում բարձրագույն կրթության զարգացման գործում։ Երկրի ղեկավարը կարևոր է համարել նաև Երևանի պետական համալսարանի կողմից իրականացվող հասարակական գործունեությունը եւ մտաղ սերնդի հայեցի դաստիարակման ուղղված աշխատանքը։ Հանդիպումը հաջողված է գնահատել ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը։ Համասարանականները այս անգամ բովանդակային առումով կոնկրետ ծրագրերով են եկել Արցախ եւ մեկ անգամ եւս զրույցի ընթացքում համոզվեցինք, որ մենք ճիշտ ուղու վրա ենք գործնեության մեջ, բայց շատ ավելի թանկ էր մեզ համար, որ մենք նախագահի կողմից լսեցինք ոչ միայն հավանության խոսքեր, այլ նաև խիստ հետաքրքրված վերլուծություն մեր գործի հետ կապված եւ դա մեզ անշուշտ ոգեշնչում ու ոգեվորում է։ Մենք շատ գոհ ենք հանդիպումից, Հանդիպանը մասնակցում էին ԼՂՀ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը, պաշտոնատար Այլանդիկ։ Նշենք, որ 3 հակարի գետի ցախ ափին իրականացվել է Արցախյան ազատամարտի հերոս Լեոնիդ Ազգալդյանի 75-րդ տարելիցին նվիրված Պուրակի հիմնումը, կազմակերպվել ծառատունք, որին ներկայ էին Երևանի Պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը, ռեկտորատի աշխատակիցներ, տարբեր ֆակուլտետների դասախոսներ, Քաշաթաղի շրջվարչակազմի աշխատակիցներ։ Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության հաղորդագրության համաձայն Բակո Սահակյանը այսօր ստորագրել է հրամանագիր Արտուր Աղաբեկյանին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության փոխվարչապետի պաշտոնից ազատելու մասին իր դիմումի համաձայն։ Եվրոպայի հայդատի հանձնախմբի նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտ ժամանած Բելգիայի թակավորության Դաշնային եւ Բրյուսելի շրջանային խորհրդարանների падգամավորներ Անդրե դե Բյուս դե Վարնաֆը Էմանուել դե Բոկը եւ Պիեր Կոմպանին այսօր վաղարավոտյան Արցախի ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Արցախի հանրապետություն Եվրախորհրդարան բարեկամական խմբի ղեկավար Վահրամ Բալայանի ուղեկցությամբ այցելել են Ստեփանակերտի հուշահամալիչ եւ ծաղիկներ խոնարել հիշատակ Արցախյան ազատագրական պայքարում նահատակված հայորդիների։ Բելգիացի խորհրդարանականներին այնուհետև ընդունել է Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Նա հույս է հայտնել, որ բելգիացի խորհրդարանականների հետ հաջախացած հանդիպումները հարաբերությունների ինստիտուցիոնալացման լուրջ հիմքեր են ստեղծում։ Շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար Վալոնիա Բրյուսել դաշտային խորհրդարանի անդամ Անդրե դե Բյուս դե Վարնաֆը շնորհավորել է ազգային ժողովի նախագահին Արցախի հանրապետության համանդրական բարեփոխումների գործընթացի ու հանրակրվեի արդյունքների կապակցությամբ եւ ընդգծել, որ իրենց համար Արցախի հարցը ավելի կարեւոր է դառնում եւ իրենք ուշադրությամբ հետևում են տեղի ունեցող զարգացումներին։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հինգ ուղղություններով շարունակելու ենք անել ամեն ինչ, որ մեր բանակը լինի ոչ միայն մարտունակ, այլև ամենամարտունակը տարածաշրջանում լուրջ ռազմավարական խնդիրներ լուծելու ունակ զինված ուժեր։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Առաջինը ըստ նախարարի մեր զորքերի կարողությունների ավելացումն է սպառազինության նոր միջոցների ձեռքբերման եւ Հայաստանում դրանց մշակման եւ արտադրության միջոցով։ Վիգեն Սաքսյանի խոսքով երկրորդ ուղությունը զինծառայողների ծառայության անվտանգության մակարդակի բարձրացումն է։ Երրորդ կարևորագույն ուղությունը զինվորական ծառայության գրավչության ավելացումը։ Չորրորդ հիմնական ուղությունը արդարության ամրապնդումն է։ Հինգերորդ ուղությունը արդյունավետությունն է։ Վիգեն Սարգսյանը նշել է, որ պետք է այնպես անել, որ հանրության մոտ որևէ կասկած չլինի բանակում ծախսերի արդյունավետության վերաբերյալ։ Արցախը մեզ համար պլանային գիծ է, որտեղ որոշվում է մեր արժանապատվությունը, մեր ինքնասիրությունը, մեր ինքնությունը։ Արցախը մեր թասիբի, մեր ողնաշարի խնդիրն է։ Այդ իսկ պատճառով մենք պետք է կարողանանք մեզ ինչ որ բանից զրկել, որ կարողանանք այդ խնդիրը լուծել։ Որևէտև եթե այդ խնդիրը չլուծենք, մնացած խնդիրների լուծման անհրաժեշտություն չի լինում։ Ասել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների այցելությունը, որը նախատեսված է ամսվա ավարտին, յուրահատուկ այցելություն է այն բարձ պատճառով, որ երանախագահներից երկուսը նորանշանակ են եւ այդ կարգավիճակում առաջին անգամ են այցելում տարածաշրջան։ Անդրադառնալով համանախագահների փոփոխությանը Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը ասել է, որ փոփոխությունը սովորաբար վճռորոշ դերակատարություն չի ունենում ինչը դրական է։ Հարցին թե ինչի վրա է շեշտը դնելու պաշտոնական Ստեփանակերտը, Դավիթ Բաբայանը ասել է, որ առաջ են քաշվելու հետաքննության մեխանիզմերի ներդրման հարցերը։ Մենք խոսելու ենք հետաքննության մեխանիզմերի մասին, որ เป զի զինադադարի ռեժիմը պահպանվի եւ այն կողմը, որը խախտում է զինադադարը, ենթարկվի պատասխանատվության։ Այսօր Արավոտյան Ստեփանակերտի Եվրոպա հյուրանոցի կոնֆերենց դահլիճում մեկնարկել է բլոգերների միջազգային համաժողովը։ Միջոցառմանը, որը համատեղ նախաձեռնել են Արցախակերտում հասարակական կազմակերպությունը եւ Արցախի ժուրնալիստերի միությունը, մասնակցում է 30 բլոգեր աշխարի 11 երկրից։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Համաժողովի գլխավոր թեման հակամարտությունների ներկայացումն է սոցիալական մեդիայում եւ բլոգերների ու լրագրողների ազատությունների ապահովումը։ Միջոցառման առաջին մասում ելույթ ունեցան քաղաքական փորձագետ Հրաչյա Արզումանյանը քաղաքական իրավիճակը Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ եւ ղեկավարման հերանեկարները թեմայով, ինչպես նաեւ Արցախի էկոնոմիկայի փոխնախարար Սերգեյ Շավերդյանը։ Երկու ելույթներին էլ հետևեցին արտասահմանյան բլոգերների հարցադրումները երկրի ենթակառուցվածքների զարգացման հերանեկարներից մինչեւ ռազմական ծախսեր ու Ղարաբաղ Ղարաբաղ-Արցախ անվանափոխության խնդիր։ Բլոգերներից ոմանք առաջին անգամ էին Արցախում, ինչպես ասենք, իսրայելցի բլոգեր Անտոն Նոսիկը իր Արցախ այցելելու մասին նա ասաց. Меня пригласили, мне кажется, что это правильный правильный ответ на Ինձ հրավիրել են ու ես եկել եմ։ Իմ կարծիքով դա ճիշտ ու համարժեք պատասխան է այն ամենին, ինչ տեղի ունեցավ իմ գործընկերոջ Լապշինի հետ։ Դա ազատ խոսքը լրացնելու, միջազգային իրադրության լուսաբանումը կաղապարելու եւ նաեւ մեր բլոգերներիս աշխատանքը սահմանափակելու փորձ է, որին իհարկե պետք է հակազդել։ Դա մեր շահերից է բխում։ Անտոն Նոսիկի կարծիքով Ալեքսանդր Լապշինին վերջի վերջո ազատ կարձակեն, իսկ իր ճակատագրի համար նա չի վախենում։ бояться каждого диктаторского режима это Վախենալ ամեն մի բռնապետությունից ու ծառայել նրանց բոլորովին հետաքրքիր չէ։ Իհարկե հնարավոր է նաև խնդիրների մեջ ընկնել, բայց ամբողջ կյանքդ վախի մեջ ապրելը շատ ավելի ծանր է։ Իսկ հա Բելարուսի բլոգեր Ալեքսանդր Բոյչիկն առաջին անգամ չէ Արցախում, ավելին անցած տարվա ապրիլին նույնպես այստեղ էր։ Եղել է առաջնագծում եւ իր բլոգում անդրադարձել հակամարտությանն ու պատերազմին։ Հարցին թե արդյոք չի վախենում, որ իրեն նույնպես կհանձնեն ադրբեջանական իշխանություններին, ասաց, թե չի կարծում, որ իրեն նույնպես կվաճառեն նավթի դիմաց։ Я сам путешественник и знаю, что это очень плохо попасть, скажем. Ես ինքս ճանապարհորդ եմ ու լավ գիտեմ, թե ինչ բան է ուրիշի մեծ ու քաղաքական խնդրում փոքրիկ խաղակար դառնալը։ Ցավոք այդ խաղը շատ բացասական ազդեց մեր երկրի միջազգային հեղինակության վրա։ Ավելին դա անիմաստ խաղ էր, որովհետև մենք ոչ մի նավթ էլ չստացանք։ Այսինքն մենք բոլոր կողմերից էլ պարտվել ենք։ Ես որպես Բելարուս ժողովրդի ներկայացուցիչ ուզում եմ ներողություն խնդրել ձեզնից։ Պարզ է, որ այդ քայլը կատարել են մեր իշխանությունները, իսկ մեր ժողովուրդը դեմ էր Լապշինի արտահանձմանը։ Արցախի վարչապետի մամուլի քարտուղար Արտակ Բեգլարյանի խոսքով համաժողովի ենթատեքստն ու ուղերձը շատ པարզ է եւ կարելի ասել, որ այն հասել է իր նպատակին։ Սա այն ուղերձն է, որ նույնիսկ եթե դուք քրեական հետապնդում եք կապարում բլոգերների հանդեպ, միևնույն է բլոգերները գալու են Արցախ, միևնույն է Արցախի հանդեպ միջազգային հետաքրքրությունը աճելու է, եւ ամենակարևորը, որ Արցախից անկախ է, որ ցանկացած ոք եւ հատկապես բլոգերները, լրագրողները իրենք պետք է ազատություն ունենան ցանկացած երկիր այցելելու, անկախ այդ երկրի քաղաքական իրավական միջազգային կարգավիճակից։ Եվ սա ադրբեջանի Ադրբեջանը պետք է միշտ հաշվի առնի։ Ինչ արդյունքների կարելի է հասնել նման ձևաչափով կազմակերպվող միջոցառումներով եւ արդյոք այն կարող է հասարակական կարծիք ձևավորել դրսում հարցին մեդիա փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը պատասխանեց հասնել հնարավորության, որ բոլոր առաջատար միջազգային լրատվամիջոցներում ձևավորել Արցախի վերաբերյալ մեր ուզած կապը, դա բավական բարդ է, որովհետև առաջին հետաքրքրությունն է քիչ, վերջի վերջո, եւ երկրորդն էլ մեր Արևան Հանրապետությունը բավական լուրջ գումարներ է ծախսում այնտեղ։ Եվ անմիջապես մրցակցել, այսպես մրցավազքի մեջ մտնել հենց գումարային տեսանկյունից, իրենց քարոշչության դեմ ինչ-որ բան անելու, ինձ թվում է այդքան էլ նպատակահարմար չէ։ Իսկ սոցիալական մեդիաները, բլոգները եւ այլն դա հենց այն արտակն է, որտեղ շատ ավելի ազատ է եւ կարելի է Արցախը ավելի ներկայացված դարձնել, բայց դրա համար նաեւ պետք է որպեսզի Արցախից այդ ամեն ինչը շատ ավելի ակտիվ լինի եւ Արցախից մեդիա ակտիվիստները ավելի բաց աշխատեն աշխարհի հետ, ոչ միայն լոկալ ներքին խնդիրների մասին իրար մեջ տապակվեն։ Երկորյա համաժողովի օրակարգը բավականին հակեցած է։ Բլոգերների խումբը, որն արդեն հասցրել է լինել սահմանամերձ գյուղերում եւ այցելել առաջնագիծ, կշրջագայի նաեւ Արցախի տեսար շարժան վայրերով։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունը, թե Ռուսաստանը պատրաստ է աջակցել, որ Անկարան եւ Երևանը նստեն բանակցությունների սեղանի շուրջ, թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանը համարում է Ռուսաստանի քաղաքականության շարունակություն։ Թուրքագետը նշել է, որ Ռուսաստանը միշտ էլ նաև ֆուտբոլային դիվանագիտության ժամանակ հայտարարել է, որ ինքը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման կողմնակիցն է, սահմանների բացման, հայ-թուրքական դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման կողմնակից է։ Ըստ նրա, հայտարարությունը կարելի է դիտարկել որպես նախորդ հայտարարությունների վերահաստատում կարծում, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները այս պահին եւ մոտ ապագայում շատ մեծ պոտենցիալ ունեն կարգավորվելու անկախ տարբեր գերտերությունների հայտարարությունների անհնարինությունը ես բացատրում եմ թուրքական ապակառուցողական դիրքորոշմամբ առաջնահերթի նրանով որ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները նրանք կապում են Հայաստան կամ Արցախ Ադրբեջան հարաբերությունների հետ եւ դրանով արդեն իսկ ստեղծում են փակուղի, քանի որ հնարավոր չէ այս երկու տարբեր խնդիրները կապել իրար հետ։ Այն տրամադրություններով, որոնք Թուրքիայում օրեցօր ուժեղանում են, դրանք ազգային ամոլական տրամադրություններն են, որոնց քաջալերող տրվագներից է հակահայկական պահվածքը, իսկ հակահայկական պահվածքի ամենակարևոր օրինակը Հայաստանի տնտեսական շրջափակումն է, փակ սահմաններն է, որ Թուրքիան անում է։ Ռուբեն Մելքոնյանը նշել է, որ Լավրովի հայտարարության մյուս դարտապաճառը իր մեջ նորություն է պարունակում։ Ռուս-թուրքական հարաբերությունները ներկայումս գտնվում են շատ ավելի լավ վիճակում, եւ այդ հարաբերությունները կարող են նաեւ ազդեցություն ունենալ Հայաստանի վրա։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանիին եւ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Սեյեդ Ալի Խամենեին բնության զարթոնքի հիասքանչ տոնի Նովրուզի արդիվ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը Իրանի նախագահին եւ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդին մաղթել է քաջարողություն, արևշատություն եւ հաջողություններով լի բեղմնավոր գործունեություն, իսկ Իրանի բարեկամ ժողովրդին հարատև խաղաղություն եւ բարօրություն։ Ֆինլանդիա կատարած միջեկեղեցական այցի շրջանակներում Հելսինկի լյութերական ավետարանական մարտաճարի սրահում Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը հանդիպում է ունեցել Ֆինլանդիայի հայ համայնքի հետ։ Հանդիպմանը նորին սրբությունը օրնելով հայ համայնքի ներկայացուցիչներին լսել է նաև նրանց առաջարկները եւ պատասխանել ներկաների հարցերին։ Այսօր երջանկության միջազգային օրն է։ Այն ՄԱԿ-ի կողմից հաստատվել է 2012-ին աջակցելու համար այն գաղափարին, որ երջանկության ձգտումը ընդհանուր զգացմունք է մեր մոլորակի բոլոր մարդկանց համար։ Բացի այդ, տոնը մտադիր է ցույց տալ, որ երջանկությունը մարդկության հիմնական նպատակներից է։ Դրա հետ կապված տոնի հաստատողները երկրներին կոչ են անում ամեն ինչ անել յուրաքանչյուր մարդու բարեկեցության համար։ Տոնի նախաձեռնությունը պատկանում է Բութանին, Համարվում է, որ Բութանի թակավորությունում ապրող մարդիկ ամենաերջանիկն են աշխարհում։ Մարզասերների համար Հայաստանի լողորտները 2018 թվականին Բուենոս Այրեսում կայանալիք պատանեկան ամառային օլիմպիական խաղերի մասնակցության երկու վարկանիշ ձեռք բերելու իրական հնարավորություններ ունեն։ Այս մասին ասել է Հայաստանի լողի Դաշնության գլխավոր քարտուղար Ռաֆայել Վասիլյանը։ Գերմանիայի Հալե քաղաքում ավարտվել է բռնցքամարտի միջազգային մրցաշարը։ Հայաստանի ներկայացուցիչ Հովանես Դանիելյանը արծաթե մեդալ է նվաճել։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, գիշերը անձրև, ցերեկային ժամերին առանց տեղումների եղանակ վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավ արևմտյան կամի տեղումների ժամանակ հնարավոր է կամու ուժգնացում մինչև 15-ից 20 մետր։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 0-ից 5, ցերեկը 7-ից 12 աստիճան տաքություն։